Egira zuzenean. Presoei buruzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten behiak. Egira zuzenean Euskari jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpekter ditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan. Egun honen zuleak, gaurko egira zuzenean preso eta inguruko emankizuna hasiko da. Hogei minutu pasatuko ditugu egarrekin. Errepikatzen dut, emankizun hau ostiralero entzutzen alko duzie, ahatsaldeko zazpiak eta erdietan, eta errepika larun batarekin ordu batak hogei gutitan. Aste juntan behitz hasiko gira preso eta inguruko aktualitatearekin segitzeko, Dona Pauleko egira bilguneko kidea den Ainez Chevalieri elgarrizketa eginen jogu, jakiteko, nola antolatzen diren Dona Paleun eta zen diren haien itzorduak. Bukatzeko, heldu diren itzorduak emanen ditugu. Errira, Euskal Errira! Bera, zasteko, aktualitatea. Igandean, ahasaten, Josu Urribetxe behia eta eri diren presuan inguruan ekitaldia egindu errirak. Ekitaldiaren zati baten zunen dugu oraina, zuzendua izan dena gehiago Josuren eh, senideai eta Fran Balda beraz entzunen dugu. Gurekin jarraitzeak ez du zentzurik, baina paradik, paradotikoki auke, auke honek zentzu eta sanai handia du guretzat. Josuren aurkia askatasunaren eta bakiaren simbolo bilakatu da azkenaldi aldi honetan. Guk ez ditugu aurki utxak nahi, utxik ez ditugu nahi. Gauden aurkiak, faltaz ezkigun aurkiak betetzea nahi ditugu. Eta Josuren alki hau, Javier eta zuri eta zure familiari eman nahi dugu go, gau, ze Josu libre da, eta zuen etxean jada utxune hori ez dago. Garria da zuek izan duzuen kemena, zuek egin duzuen guztia, eta Javier, benetan, desarka dondi eta txalo bero bat. Mimoak behi zagertu dira asteburu honetan Donostiako zinemaldiak kari. Hainbat mimok, antzez lan bat eman dute Donostiako plaza batean, eri diren presoen inguruan. Izigarri onkigarria izan da ekimen hau. Joanen hastean aipatu dugu autobus bat joan zela beraz Euskal Herritik, Villefranche-sur-Zon presoan digira, hango presoak eramaiten duten borroka sustengatzeko. Behoita mar lagun gutxi gora bera bildu ziren presondegia intzinan, han bertan prentsaurrekoa eta manifa beraz egin zuten. Momentu juntan, azken ostiraletako elgarretaratzak egiten ari dira Euskal Herri Osoan. Horretarazten dugu, hilabetero milaka lagun biltzen direla preso eta ieslarien eskubiden alde. Eta adi, azparneko eskualdearen zat, azken ostirala, Larrun batez egiten dela, amekontan Eliza ondoko plazan. Duela haste batzuk, bajura begiratzeko leioak filma aterazen donostian. Josu Martinezen eskutik, Eneko Olasagasti, Mireia Gabilondok, Enara Goikoetxeak eta Txaber Lajeategik egindako dokumentala da. Nun, bost presuen inguruko informazioa aztertua den, bost dokumentalen bidez. Hona beraz, filma orkesteko egin den bideo laburaren soinuak. Que voy, que 86 voy pa 87 ya. Ya, pues a ver. A mí me gusta verte aquí. cuando pase el verano me lleva a Bahía, el río. ametza ditu espetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, e, aldegin, ez? Edo zina emakumerentzat, bularreko minbizi baten tratamendua oso, oso kontu gortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila Des personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris euh, bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être euh, pas tout à fait refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria e, makabro batean tokatu zitzaien beraien. C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés. Je n'ai Politikoa, dit herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Amazazpi urte preso egon eta gero, Iñaki Rego Mujet presondegitik aterada astazkenean, eta ongeto beroa egin zitzaion beraz saia ostatuan pausun. Arturo Bilanueba, Nafartar gaztaren aurkako euroaginduaren azterketa, behitz pusatu dute urriaren hogeita irura. Espainiako hauzitegiak eskaera ez dute frantsesera itzulia bidali, ondorioz izin izan da erabili. Joan den asteburuan, gen, beraz, Bretanian, peio zerbel kantariaren konzertu bat emaiten zuela eta, Euskal presoai buruzko main informatibo bat eman zuten, hango Euskal Ejiko beraz lagunek. Udahuntan, Frantxas Estatua kondanatua izan da Numea Kaledonia behian den kartzlaren bizi balintzak legez kanpo direlako. Hango hogeita amak presoek plenta eman zuten beraz eh, egoera honen inguruan. ELDH, LDH Demokrazia eta Giza Eskubiden aldeko Europar Legalarien elkarteak Espainiako gobernamendua interpelatu dute, parot doktrina desegiteko eta lagikieri diren presoak askatzeko lehen bait lehen. Txomin lexen de presoaren familiak istripua izan dute haste buru juntan bisitara joiterakoan. Urte astapenetik, amabigeren istripua da dispertsuaren bidetan, Inglaterran Antion Trotinoren balintzapeko askatasuna ez estatua izan da. Erabaki hau ulertezina da jakinda Antionek pajot doktrina duela eta Europako giza eskubideen hausitigak honen kontra eman dela. EHUko bi erakasle hauzitan pasatuko dira, bi euskal deportatuai kurtsoak emateagatik edo pasatzeagatik, hauek direnak Angel Lete Txaniz eta Belen González Peñalaba. Orain Jan Tiersenen kantu bat entzunen dugu, Jisui Jamez Ale izena duena, eta Mimoek, beraz aipatu ditugun Mimoek, baiatu dutena, joan den haste Donostian. Beraz orain hasiko gira gure bigena talarekin tokiz tokia tala eta asteuntan ejan bezala Donapa leuko uh, eh, egira bilguneko kide bati elgarrezkitea eginen dugu. Uh, Ainez Chevalier dena, beraz uh, eh, egunon Ainez? Bai, egunon. Beraz, Dona Pauleko egira bilgunea berri-berria da, espikatzen aldi guzu, noiz sortu zisten eta zenbat zirezten eta piskatori guzia? Bai, ebe uh, beraz amikuzeko egira bilgunea sortu da be, duela hilabete guti. Uh, egin zen lehen bilkura bat, pixka bat uh, eh, egira zerzen aurkesteko eta hor bilduginen amak pertsona. Eta bo, bilkura hori eta gero uda hor bildu da eta egia ezan ebe pixkat uh, izan da elgar biltzeko. Beraz, e, bizpairunak asigira, pixka, taipatzen gure inguruan, e, dinamika behi bat sortzen ari zela amiku zen, eta, voilà. Eta, bon, e, diakin behar dena, en fet, da amiku zen ez dela e, sekulan baita espada izan euskal preso politiko eta ieslarien aldeko mugimendu bere zidik. Beraz, e, mezala e, e behi, da. Beraz, bola, orokorki hori da gure astapena, gure sojera. Ados, eta hor pixkat uh, eh, eldu diren ez, itzorduei begira, beraz azaroaren amajean uh, bada manifa nazionala baionan. Bai. Eta pixkat kondatzen aldi guzu, data hori begira, dona paleun edo amikusen gehiago eh, eskualdean, uh, zer antolatzen aizisten eta zer egiten aizisten. Bai, ebe, uh, bo, deia erraiteko, uh, ekainetik asigira mm, azken ostiralen, uh, azken ostiraletan hilabete guzti elgarretaratzak antolatzen, donk ekainan asigira. Eta, bo, iduritzen zauku fase behi honetan ere, be, garaia dela Euskal Presuen egoera plazaratzea eta salatzea ere amikuzen. Eta mm, beraz, uh, eh, asigira ere azaroran amajeko manifa nazionalara deiegiten. Uh, eh, Ojetarako be uh, uh, preso eta iaslarien egoera esplikatzen dugu, uh, merkatuetan edo uh, elkarteetan edo bestelekuetan, uh, aldizkariak banatzen, afitzatzen, uh, eh, aieteko nazioarteko konferentzia ere aipatzen, uh, eh, presondegietako bizibaldintzak ere esplikatzen, febo gauza initz, eta, uh, voilà, azarroaren amajeko manifa hori eola dira prestatzen, uh, amikusen seatzen dira ukudin zen, noski, eta, voilà, uroko gean hori, Eta eh, justuki, jendea pixkat falta denez momentuko mugimendu behi hortan amiku zen, eh, antolatzen dugu uh, uh, bilkura bat, uh, garrantzitsua, uh, Dona Paulen, ugiaren bostean ostirala da, uh, atseko zazpiak terditan, zerbitzu guneko gibeleko gelan. Voilà, donc espero dugu be jendea urbilduko dela, hor hasiko bai dira be talde bat zen muntatzen, uh, eh, azaroren amajeko mobilizazio nazionala hori prestatzeko eta uh, horoko gean eh, hori um, adegira egiten. Gero haipatu... Berantzitzu hori urriaren bostan. Ada, ah, sainez. Gero haipatu duzu azken ostirala? Uste bai. dut dala hortik, ari ziztela pixkat... Eh, Azken hostidal hori pixkat uh, untxalan zen, bai elgajetaratze gunea paintzen edo urdintzen, eta ondotik uh, ikusten nahi ziztrez gaztetxarekin, eh, gaztetxak uh, gauz batuk antolatzeko, fein, egiteko ez, data horren inguruan hainbat... bai, bila, entzatzen dira, azkenan be pixkat elkarlan bat egitea ere, uh, pentsatzen baitugu be denen, denen, ze importantea dela denentzat, eta anzet bai eh, azken ostiraletan eh, bereziki uh, eh, uh, uh, gauk izan den azken hostiralan uh, voilà, pentsatu dugu, be dona paule urdintzea apaintzea uh, t agertu gira eta uh, voilà, ari gira voilà, espero dugu ulasikitzea ere uh, urriko azken hostiralohtan ere hola eta uh, urgian hasiko da ere e, hor uh, baita e, irailan ez hola izanen, baina pentsatu dugu bala zazpitan elgajetaratzea eta gero uh, sortzietan uh, pintxoak izanen dira gaztetxean eta ere uh, gaztetxeak proposatuko du eh, azken ostiral guziz ere eh, filma proiektzio bat behatzitan, orduan izanen dira gaidez bertinak eta azken ostiral guziz. emaiteko pixkat, uh, uh, bat gau hori ere eta, hola, horoko hori da pixka bat. Be, mile esker hainitz hainez, eta... Eta urrengo bai, bat arte. Ba, urrengo bat arte, mile esker hainitz. Adio. Adio. Segitu hain orain entzunen dugu musika pixka bat, estatu batuetako behut taldea entzunen dugu, A Candles Fire, Candles Fire, kantuarikin. show. Horain bukatzeko, eldu diren itzorduak emanen dizkizuet. Derbia Bayona biarritze, edo ez, biarritze Bayona izanen da igandean irailaren hogeita majan, beraz agilejan biarritzen. Hiruetan emanen dugu itzordua, azaroaren amareko manifari begirako informazioa banatzeko, beraz animatu eta etorri gure laguntzera. Igandean behitz lapurtaren biltzara ospatuko da udazkenero bezala. Goizaldean kajoen desfila izanen da eta gomitatzen zaituztegu itzerdu honetara joitea hegirak ere partartuko duelako ekimen juntan. Ujiaren amabian eibarretik partituko den autobus bat poatxerera joanen da hango preso diren eneko zahabeitia Gorka Azpitarte Maite Aranale eta Saioa Sanchez zeri beraz sustengoa emaiteko eta gean Euskal Presoek bizi duten egoera salatzeko. Ujiaren amalauan martxa ordina lajunen, goizeko bederatzitan oletan uh, abiatuko da martxa beraz eta ondotik bazkaria goxoa izango da azkaingo plazan. Urriaren batetik hogeita zazpia arte, hainbat artistek esposaketa bat antolatuko dute bakearen alde. Hainbat obra salga izanen dira eta dirua presoe zuzendua izanen da. Honen gainean berri gehiago emanen dizkizuet elduden astean. Urriaren hogeita seian ez zantzi elduden ez hilabeteko azken ostiralak izanen direla. Egira zuzenean. Egira zuzenean presoei buruzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten behiak. Egira zuzenean Euskari jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak ogei gutitan. Beraz, mire eskerren zuleak gurekin egonik, helduden hastean behitzik usten gira.